Središnjem državnom uredu za elektroničnu Hrvatsku predstavljeni su rezultati studije dostupnosti javnih usluga na internetu u 2006. godini. Prema rezultatima studije u 2006. godini građanima i građankama je na mreži bilo dostupno 46%, a poslovnim subjektima 60% javnih usluga. Javna administracija ponudila je tijekom prošle godine niz novih usluga. Možemo istaknuti poreznu upravu Ministarstva financija s projektom e-porezna i elektroničkom prijavom PDV-a, zatim Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje s elektroničkim uslugom prijave na obvezno mirovinsko osiguranje će godine i summit okupiti pionire slobodnog interneta u nastojanju da se u ovom prekretnom trenutku svijet nastavi kretati putem koji će omogućiti da opstane i nastavi cvjetati slobodna kultura i decentralizirana inovativnost koje su karakterizirale rano doba interneta. International Commons Summit će se održati u Dubrovniku od 15. do 17. lipnja. U konferencijskim panelima, radionicama i sastancima sudjelovat će istaknuti borci za digitalne slobode, slobodni software, slobodnu kulturu i otvoreni pristup znanju. Između ostalih, Jimmy Wales, pokretač Wikipedije, Lawrence Lesek, pokretač Creative Commonsa, Hoji Ito, član upravnog odbora Creative Commonsa i Mozilla fondacije, Cory Doktorov, autor najčitanijeg svjetskog bloga boingboing.net, Cory Andrejka, voditelj tehnološkog razvoja Second Life, Johaj Benkler, Lorenz Lijank, Benjamin Mako Hill. Više o summitu možete naći na www.ecommerce.org. Civilka Program Autonomnog centra i kluba Mladih Čakovec petak, 25. svibnja u 20 sati možete u autonomnom centru pogledati sedam skandinavskih kratkometražnih filmova koji su protekli godina bili u konkurenciji Tabor Film Festivala. Program je realiziran kroz platformu Klapču. Otvorena knjižnica ide dalje, tako će ove subote 24. svibnja od 10 do 15 sati na trgu Republike u Čakovcu knjižnica i zajednica Tabor Rasa izložiti svoje knjige tematski vezane uz kulturne različitosti i dijalog. Cibilka. U sklopu svoje europske turneje u goste dolazi nezavisni glazbenik, pjevač, pjesnik iz Novog Zelanda Gadget Goose. Njegova glazba je novi brand dramatičnog folka kombiniranog s daškom New wave i Elektra. Gadget Goose svojim zvukom stavom prema aktualnim životnim i svjetskim problemima te pristup muzičkom izričaju predstavlja novost u moru underground projekata. Koncert će se održati u autonomnom centru Akta u srijedu 30. svibnja s početkom u 20 sati. Civilka mi smo dobili sa tim prostorima nekakav odmak i nekakvu malu izolaciju od ove burne svakodnevice, što je jako zapravo bitno za nekakvo stvaralaštvo. Čakovačka baraka su kroz razbije svoga kratkotrenog postojanja postala sinonim za široku paletu aktivnosti građana. Od onih koji nas nasuprot svakodnevnici postavlja stvaralački i umjetnički akt, pa do onih koji su gotovo esencijalan dio političkog i društvenog života. S obzirom na različite motive svojih djelovanja, jedan problem koji je zajednički svima je uvjeti u kojima rade. O stvari i eventualnim promjenama u budućnosti, naš sugovornik je pročelnik upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Čakovca Slobodan Venović. Koliko su prema programima i aktivnostima udruga prostor brakama adekvatni? Tu su uglavnom prostori koji omogućavaju uredsko i financijsko poslovanje udruga i neke manje, manje e, aktivnosti. E, veće aktivnosti moguće su ovoj toj jednoj velikoj prostoriji, međutim većina tih udruga je skromna i zadovoljna dakle s onim što su dobili od grada, tako da primamo stalno ovaj, zahtjeve tih udruga da im se omogući neki veći prostor, međutim to za sad nije moguće. Postoji evo jedna varijanta o kojoj ovdje se još interno razgovaramo, znači razmišljamo o gradnji nove škole u gradu i sad tu postoje nekakve varijante gdje bi prva osnovna škola iselila se iz svojih prostora, u jedan znači, novo izgrađeni prostor, a onda da bi se ti prostori možda mogli ponuditi udrugama kao jedno trajnije rješenje. U je živa jedna scena koja razvija čakovički međimurski i kulturni civilni život. Od kada su te udruge smještene na tom mjestu i gdje su bili smješteni prije? Znači u prostorima upravnih baraka visokog visokogradnje danas se nalazi 36 udruga. Imamo ih znači od udruga iz područja kulture, tehničke kulture, sporta, humanitarnih udruga i najrazličitijih ostalih udruga ovoga... Neke su imali prije svoje prostore, da spomenem se Veseli Međimurci su imali, su dijelili svoj prostor sa nekim drugim udrugama, sa stolnim teniskim klubom u Putijanama, međutim kada je grad preuzeo taj prostor, a moram reći bila je to jedna dobra akcija gradskog poglavarstva gdje je poglavarstvo e, saznalo da će se taj prostor prodavati i išlo u otkup, mislim da je negdje bilo oko pola milijuna kuna da je grad platio za to zemljište. Je, glavni motiv gradonačelnika bio je da upravo pomogne udruga uslugama. Svrha tog prostora, obzirom da se nalazi u okružen stambenom zonom, je također i u budućnosti izgradnja stambenih i stambeno-poslovnih zona. Međutim, dok se to ne riješi, udruge koje djeluju u tom prostoru imat će još jedno vrijeme krov nad glavom. Te udruge su u barakama četiri godine. Treba reći da, da tu postoji određena fluktuacija udruga, međutim, uglavnom one udruge koje su na, u početku došle do prostora i dan danas su u barakama. U blizini baraka vojarna o kojoj se često govori. Koje su okolnosti nastupile da vojarnu nije preuzeo grad Čakovac već županija? Mi smo se nadali i planirali zapravo i to, to je bilo javno poznato. Očekivali smo da će kao i svim drugim gradovima u Hrvatskoj prostori Ministarstva obrane kojim je raspolagala Državna agencija za promet nekretninama, da će dakle svi ti prostori koji su na području grada Čakovca doći u vlasništvo grada Čakovca. Znamo da su mnogi drugi dobili besplatno ili uz nekakve minimalne naknade prema Ministarstvu obrane, odnosno državi. Međutim, evo dogodilo se je 2005. godine da kada je bila sjednica vlade Republike Hrvatske u Čakovcu, da je na toj sjednici vlada obećala potpisati sporazum sa županijom u kojem je, kojim je sporazumom županiji prepuštena znači cijeli taj prostor vojarne i svih ostalih vojnih objekata, časničkog doma. To je naravno bila drugčija praksa, u kojem, evo ja osobno sam bio poprilično iznenađen. Međutim, e, treba reći da, da je dobro da grad ono, ili županija u ovom slučaju da su postao, znači da je neko na lokalnom nivou postao vlasnik tih prostora, međutim koliko vidim priča još uvijek nije završila, koliko sam upoznat iz medija određuje se visina naknade koju će županija trebati platiti državi i, i ta visina je u milijunima. Prema tome, najvažnije je da je u naše lokalne ruke to došlo, a sad način na koji će se taj prostor raspolagati, grad je imao um, vrlo jasno definirano, vojni poligon je trebao ići za gospodarske svrhe, za gospodarsku industrijsku namjenu, a sami prostor vojarne trebao je ići za udruge i naravno također za određene gospodarske tihe subjekte. Koliko su udruge u na za poticaj i razvoj života grada Čakovca? Imaju, imaju veliki značaj i velike zasluge. Tu grad se ponosi ovaj, sa udrugama mladih, konkretno sa Centrom za mlade, koji smo na neki način zajedno, znači sa mladima, postavili na noge. Dakle, prvo bih istaknuo svih tih udruga Centar za mlade koji se koji kroz radu nekoliko sekcija zadovoljava potrebe mladih, ali i zadovoljava potrebe građana jer eh, ne samo da, da surađuju sa drugim udrugama i da sami imaju kvalitetne programe, nego i surađuju sa turističkom, turističkim uredom i turističkom zajednicom grada i pomažu u ostvarivanju određenih gradskih projekata i manifestacija. Naravno, neke tradicionalne udruge sa dugom tradicijom od veselih Međimuraca, pjevački zbor Josip Štolcer Slavenski također tu ima svoje sjedište. Tu su smještene udruge i sa dugom tradicijom i sa udruge koje su postigle velike uspjehe u svojem području. Ono što bih svakako istaknuo, grad je i za neformalne skupine građana, a i opet za sve ostale udruge opremio jednu prostoriju, jednu učionicu, dakle ako bilo koja udruga želi eh, imati određene sastanke ili radionice, a nemaju možda ove ovaj, velike vlastite prostore, postoji u barakama znači jedna prostorija gdje se samo treba upisati na listu i bez naknade, znači grad rješava troškove grijanja i ostalog za tu prostoriju, mogu koristiti taj prostor i nesmetano djelovati. Smatram da je to važno jer puno udruga kad se onda te molbe i zahtjevi malo razgole. Puno udruga zapravo dva, do tri puta tjedno koristi te prostore koji žele. Zbog toga grad e, svim tim udrugama je omogućio tu jednu prostoriju i u cilju nekakve štednje također smo sugerirali udrugama da se međusobno povezuju, surađuju i da zajedno koriste te prostore jer e, udruge ne plaćaju najam, ali plaćaju, ali svi troškovi koji se proizvedu na prostoru baraka se dijele na, prema kvadraturi na sve korisnike, tako da zimi su onda troškovi e, korištenja prostora veći. Očito je da grad komunicira s udrugama, razmišlja o rješavanju prostornih i ostalih problema. Imate li kakvu poruku za udruge po tom prostornom pitanju? Svijest o značenju udruga je porasla u gradu. Upravo je e, ovih dana završio natječaj za zapošljavanje jednog čovjeka koji će uz naravno nekoliko drugih još djelatnosti koje spadaju u društvene djelatnosti, sport, tehničku kulturu, vatrogastvo, voditi brigu i ostalim udrugama. Dakle, postali smo svjesni da tih 300 neke dvadesetak udruga koje djeluju na prostoru grada Čakovca, da bi trebalo eh, otvoriti jedno radno mjesto koje će uz eh, neke druge djelatnosti baviti se i udrugama, tako da vjerujem da ćemo moći brže reagirati i upravo nam je želja želja nam je omogućiti, odnosno zaposliti čovjeka koji će i u slobodno vrijeme, jer većina tih udruga radi izvan radnog vremena, moći povremeno eh, prisustovati radu tih udruga, tako da bih rekao da smo suradnju s udrugama digli naš jedan nivo i posjetio bih grad od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, dobio prije tri godine nagradu za razvoj civilnog društva. Smatram da e, podrška udrugama nije u gradu samo samo parola, nego evo, istinski od preko 320. Sve te udruge